hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en ek hoop dit is baie van julle. Nee, vandag het ek een speelhuis wat skrik van niks. Ek het ver gaan soek om hierdie plaat te... En soos uh, Mary Hopkins daar nou net vir ons gesê, those were the days, sien ek die groepie daar op uh, die uh, eh, PEHS e uh, groep uh, praat oor those days, toe Judy sê, toe hulle die miskoekies so gehelp bouw het en ja, al die type dinge, Engelse soutkasterolie, levertraan, alles dinge van die <laughs> van die verlede, those were the days, en dit was lekker dan, he, al was al laag, ach, hoe keer jy die bij toys, jy weet, uh, as dan die speelgoed was nie, het jy gauw een perske pitte bees gemaakt, of uh, sommer een curry uh, in plaas van je wit en appelkoospitte iets anders, een skaap. Nou ja, so een verbeelding het verloore gegaan oor die jare. Maar nou soos ek sê, ons het vandag een lekker lekker speelhuis vir julle en ek hoop dit bring julle in die naweek luim en ja, kom ons uh, skop somme dan dadelijk af en met uh, Judith, Judith Marjorie Collins. Sy is gebore op 1 mei 1939 en sy is Amerikaanse sangeres en liekieskrijver wat bekend staan vir haar elektrische smaak in die liekies wat sy opneem. Hier is sy en sy sing vir ons Sending the Clowns, Judy Collins. Thank you. liedje daar dier eh, Judy Collins en sy het gesê Send in the Clowns en uh, ja, ek sien uh, Hanlie van Rooij jy daarvan, ek dink jy is Kempton is het, jy is ingeskakel en dan uh, Judy Swanepoel, jy het gesê jy gaan ook ingeskakel word uh, jy is ook van die wereld en dan die selfde met uh, ons meisie van Kroonstad ehm um, Heinz Meijer, wat is jou? <laughs> uh, jy weet, plei daar, hierdie Alzheimer's, uh, Oldtimer's, Oldtimer's, sal ek sê, is wat ek het noem. Uh, Louisa Heinz, daar van uh, Kroonstad, jy is ingeskakeld, uh, ek weet, jy mis nooit die programme, jy is altyd daar, selfde as Hanlie, en uh, het sien Joyce Swerty is stil vanmiddag, ons hoor niks van haar nie, en eh, sy sal seker, o, daar sê sy nou, goeiemorgen en goeiemiddag, ja, by haar is het nou ochend, sy het so pas opgestaan, en ons is hulle hier in die laatmiddag, hulle is 9 ure achter ons, maar 10 jaar voor ons, sal ek sê, Eh, in Amerika. <laughs> nou, maar in elk geval, kom ons stap aan en ons beweeg uh, nou na die volgende liekie op die speellys en ons gaan luister na uh, eh, tweene rij van hierdie dame met die rustige stem. Sy, uh, ja, ek geniet haar muziek, so sy, in uh, die Georgia, sy is in Georgia gebore, Katie Meloa, in September 2002 met Mike Bat sy Dramatico Records onderteken het, kon niemand gedinke dat sy die hierdie eh, vrystelling van haar eh, derde album, Pictures, die grootste verkoper van die Verenigde Koninkryk in die wereld, sou wees nie. Katie Meloa sing haar eie rustige stijl vandag, ek gaan let sy vir ons twee doen, en die eerste ene, of dus al twee, is haar bekendstes, en die eerste ene is natuurlijk 9 million bicycles, en dan die direct daarna luister ons na The Closest Thing to Crazy. Lekker luister! your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are six billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one. to break closest thing to crazy van Katie Melua. Uh, en uh, ja, met die rechte persoon gaan die ene vir jou butterflies gee om mee te dans. Aha! Nou, <laughs> uh, ek wonder of iemand so gesê het, en toe noem hulle die band sommer maar so. Maar Take Me On is een liekie van die uh, Noorse synthpop band AHA, wat eerst in uh, 1984 uh, vrygestel is, dier die oorspronkelike weergawe is vervaardig dier Tony Mansfield en gemeng dier John Ratliff. Een nieuwe weergawe is later dier Ellen Taney vervaardig vir die uh, groep sy debietalbum uh, of ja, debuut atelier album, Hunting High and Low van 1985. Die dikkie combineer synthpop met een gevarieerde instrumentatie wat akoestische gitare, klaverboord en tromme ook bevat. Dit word beskou as die handtekening van die groep AHA. Hier kom hulle nou en hulle gaan vir ons doen Take Me On. Challenge. baie lekker harmoniseerde klanke daar van AHA uh, eh, met Take Me On, baie gewild, baie gewild in die tyd gewees en uh, ja, ons stap aan, ons kom nou, ek weet nie, jylle ken seker vir Sees en Thomas Toll, <clears throat> nou, hulle was lang deel van die groep BZN, Band Zonder Naam. In 1988 loop uh, die uh, tolbroers kort na mekaar uitbezit in en uh, hulle vorm hulle eie groepie. Hulle eerste album met uh, Griekstalige nummer 1 treffer Eleni, wat ons net nou gaan hoor, maar uh, iemand anders gaan hom sing. En uh, Eh, word, eh, dit is eh, steeds een groot sukses in die nationale hitparade. Nou sê dat 1999 is hulle niggie Corina van Fukari hulle uh, vaste sangeres. Nou Corina doen nou een van uh, Nikos sy liekies en die liekies sy naam is You are the reason <clears throat> jy is die rede. Thank you. baie mooi melody daar gesing dier Corina van Vakari uh, eh, met uh, wat saamgespal het met Sees uh, Sees en uh, sy broer wat eers BZN was uh, Thomas ja, Tol is hulle van nou ek sien uh, Betty, ek weet nie of jy ingeskakel is nie, maar ek sien jy is actief daar op uh, die WhatsApp groep, uh, jy gesel samen, ja, waar is die klompie van Kimberly? <laughs> Hulle gesels ook gereeld, en uh, hulle moet nou nie ons dorpie uh, drop vandag nie, hulle moet het draaikom maak. Volgende is, uh, man, hierdie vrou is eindelijk baie meer talentvol as wat sy krediet voorkry, en dit is ene dame van Mango Groove, en uh, sy is in, in 1984 in Johannesburg is die groep gevorm, Mango Groove, en drie van die vier stichterslede, John Leiden, Andy Craigs en eh, Bertrand Matone, was orkestmaats in een wit middelklas punk orkest, nou genaamd Pet Frog, terwyl hulle student aan die Universiteit van die Witwatersrand was. Nou dis waar al die studenten, eh, die, die, die kunststudenten en so aan, weerdinge daar ontstaan. Maar eh, kom ons stap aan, in 1984 ontmoet die drie van hierdie jong manne, die eh, Kuela muzikant, Big Voice, Jack Leroux, in die Gallow uh, eh, Records gebouw in Johannesburg. Leroux'se reputatie het om vooruitgegaan, hy het die uh, drie seens van Pet Frog het saam geoefen en het die nieuwe groep Mango Groove begin en het uh, begin vorm aanneem uh, Mango Groove met die Claire Johnson ek weet in Frankrijk is sy een groot naam reeds uh, nou ja, kom ons luister na uh, haar liekie Afrika Blue, vir my ook een van haar mooistes hier kom hy Jamila Jadida Jamila Stahir cape of stars, an ocean. baie mooi liekie daar van Claire Johnson en Mango Groove en uh, ja, sy was baie baie gewild gewees op haar tyd en uh, ek geloof sy kon internationaal gegaan het uh, as sy ingegeet vir een paar van die restrictions en so aan om te gaan bly in een ander land of uh, ja, as sy sekere protokolle nagekom het, sy het die talent gehad, beslis. MUZIEK Right, nou, in 1973 het hierdie dame as deel van die groep The Brannigans deelgeneem aan een Ierse selectie vir die Eurovisio Song Festival met die lied Fado Fado, wat beteken Long, Long Ago. Hulle het vierde uit die acht deelnemers geëindig, Nou, Brannigan is getrouwd met liekieskrijver Phil Coulter, wat uh, saam die liekie uh, eh, toy geskryf het, en, uh, maar uh, dit, ek praat natuurlijk van uh, Geraldine, Geraldine Brannigan, en die liekie wat sy vandag vir ons sing, is ook een met een prachtige melodie, en ons luister na Take Me Back. back the tears. I treasure all my memories like souvenirs, and I start remembering. It seems like yesterday among my friends and family, and the love that I knew there. I was richer than I've ever been those happy days, so very far away. Oh, how I miss those days and the simple ways we once knew. Dat is hy, so mooi, so mooi, so mooi. Dit was, uh, eh, om per se ek Laura Brannigan, het was Geraldine, en sy het gesing, Take Me Back. Die program stap aan, en is uh, op hierdie, wel, wat dink jylle, uh, eh, vrijdag die dertiende, uh, was het ooit al uh, bad luck vir jou, of uh, is het maar net nog, net nog een dag, vir my is het net nog een dag, ek weet nie hoe voel jylle oor vrijdag die dertiende nie, maar uh, ja, daar is baie mense wat baie superstitie, hulle gaan nie eens werk toe op uh, vrijdag die dertiende nie. Nou, James Edward Brown, hy is geboor op 1 april 1934, en hy is nie April Fool nie, uh, en hy is oorlede op 11 juni 2015. Hy was Amerikaanse country sanger, liedjeskrijver, wat in die 1950s roem verwerf het met sy twee sisters as lid van die Browns, Helen Cornelius. Sy was gebore Helen Loreen Johnson op 6 december 1941 is Amerikaanse country sangeres, liedjeskrijver en actrice wat uh, Die beste se onthou sal word vir die reeks treffers duette saam met Jim Ed Brown, waarvan baie die Amerikaanse top 10 bereik het en uh, gedurende die laat 1970s en vroeg 1980s. Nou, Jim Ed Brown en uh, sy sister, H. Cornelissen, of Cornelius, sorry, hulle sing een liekie wat mens nog nie baie gehoor het, nie selfs daai tyd, maar het een lekker melodie en uh, dit is Suddenly I Look Into Your Sleepy Eyes.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 Nou kom ons en die uh, 17-jarige Susan Peskelwitz, ja, is hoe mens het uitspreek, ontmoet vir Terry Jacks in die middel van die 1960s, toe hy uh, as uh, gas op die nationale tiener TV-program Music Hop verskyn het, waar sy gereeld opgetreed sy, Jack, uh, uh, la, uh, sy Jax later benoem om vir haar die ritmekitaar te begeleid vir haar levendige optreders. Hulle het die naam Poppy Family vir hulle optreders gekies. Nou, Susan en Terry is in uh, 1967 getrouwd en Susan Peskowitz het Susan Jax geword. Nou, die Poppy Family sing vir ons nog een bekende en die liekie sy naam is Which Way You Gain, Billy? Which way dit was <clears throat> die Poppy Family met Which Way You Going Billy en uh, ja, de Joy praat nou daarvan Lisa Pres, uh, Presley wat uh, ook nou gister oorlede is en dan ons eie Gerrie Kootsee ook ons wereldkampioen en uh, uh, so nie te lang na haar paase verjaarsdag nie, ne laas week het uh, op die 8ste, denk ek was eh, Elvis sy verjaarsdag en Jannie Duplessis het vir ons een prachtige uh, muziek of uh, prachtige program saamgestel, een tribute vir Elvis en uh, daar waar die uh, ware redes vir sy heengaan bekend gemaakt is en so aan wat het absoluut niks met uh, dwellings te doen het nie en sovoorts en uh, ja, is nou jammer om sy dochter uh, wat uh, ook nou oorlede is, dit is baie jammer, sy het nog, ach sy was maar 54 gewees en Gerry Gerry Kutsie, wat aan kanker oorlede is, hy was 67 Maar ons stap aan met die program en uh, wat ons volgende na gaan luister, ek weet nie of jylle vir Leslie Hamilton kan onthou nie. Daar is net eindelijk uh, het hy, of sy was een uh, uh, uitstekende uh, kabarei uh, kunstenares en uh, nou die liekie wat sy volgende vir ons sing is A Now Hollywood Movie. Dit is een van die haie liekies wat niemand ken nie as jy die naam daarvan sê nie. Maar uh, sodra jy hem hoor, dan sing jy Lightkills saam. Sy is uh, van Oostenrijk in Duitsland en haar uh, plaat bereikt die top 20 lijste in onder andere Engeland, VSA, Noorwee, Finland en in Denemarke. Leslie het geen noemenswaardige suksesse met enige ander lied nie. Sy spits haar meer toe op haar kabarei loobaan. Ons luister nou na Hollywood, No Hollywood Movie van Leslie Hamilton. Julle sal hom dadelijk onthou. MUZIEK Leslie Hamilton met haar enigste treffer, uh, nou Hollywood Movie. Selfd as die dame wat net voor haar de, uh, gesing het, uh, wat was haar naam? Die Poppy Family, oor nee, die Poppy Family het baie iets gehad. Nee, uh, maar in elk geval, ons stap aan. En uh, ons is al amper vandag gaan ons een funny spot he. En uh, is nie onmoendlik dat hy... Uh, al voorheen op was nie, het kan wees dat hy al op was, uh, die uh, eh, Wackett Simpson uh, bank call, waar hy vir die dame, uh, <laughs> living in sin, maar jylle sal hoor, uh, ek dink ons sal so een plaat nog, en dan gaan ons na hom luister, en baie welkom by die uitsending, Motti, ek wil nou net gesê het, Motti, asjeblief, steek op jou hand, dat ons kan sien, of jy luister selfde as uh, uh, Rina Foster, jy moet ook jou hand opsteek, en dan uh, Lida, waar is jy? Kom ons luister na hierdie ene, wat volgende op die draaitafel is, en dit is Softly Whispering I Love You, is een liedje geskryf dier Roger Greenaway en Roger Cook, wat oorspronkelijk dier die duw uh, onder die naam van David en eh, Jonathan opgeneem is. Om persoek David en Goliath, het so die teenoorgestelde effect gehad het. En die liekie uh, eh, singie, wat softly whispering is dier die congregation. En uh, ja, kom ons luister, hier kom hy. Thank you. hy, dit is seker <laughs> wat hulle genoem het die voorranners, die voorranners van die uh, rap uh, eh, muziekstijl, uh, eh, want hy het uh, meer gesels daar as wat hy gesing het, maar dit, uh, hy het uh, prachtige, uh, is een prachtige lied oor die algemeen, en dan, uh, ja, nou, uh, soos ek sê, Motti, uh, sy sê, uh, sy geniet die program baie vanmarrig, en uh, sy is daar van George, Motti de Kok, en dan uh, eh, Cornelis Pieters uh, en Lorraine, jylle is sekerlik ingeskakel daar van uh, Boksburg. Um, ja, jylle moet ook jylle hande opsteek, laat ons kan sien, uh, laat ons kan koppe tel. En uh, <clears throat> ons, uh, uh, soos ek beloof het, ok, ons gaan nou, want dit is so te sê, uh, wel, is 5 secondes voor 4 hier, en uh, dan, het ons uh, die funny spot en vandag is dit uh, Wackhead Simpson en hy het so een dame gebel omdat uh, dinge is nie lekker plees nie. Kom ons luister en lag saam. Hello? Good day, Ms. Bingham. Yes. Ms. Bingham, Mr. Pitlehi, I'm calling from Standard Bank. Yeah? Ja? Um, just regarding the proof of address. Yes. I've gone to the branch and then I've they've updated all my details. They accepted it, hmm. and everything should be cleared now. Mm, no. <laughs> well, then you need to speak to somebody at the Centre Bank branch in Northcliffe because I've just come from there. Ma'am, what did you provide as a proof of address here? Well, what is it on the system? <laughs> The title deeds. Yes, that is fine. This is a problem because you had um, Chris, uh, your boyfriend, you wanted to use his. It is his title deeds. I've just been told but, but that from the compliance, so let me get this straight. Now you're phoning me. So two people have told me it's not it's accepted. Now you're phoning me saying, "Oh no, it's not." You tell me why it's not accepted and why people are under the impression that it is and are giving out false information. Wow. Yes. Because it's for your account and you're giving okay. somebody else's title deeds. Yes, and he's given a letter stating that I live with him. But he's just a boyfriend. Yeah. <laughs> it's not permanent. Oh. Uh, uh, you, you're joking. You are absolutely joking. No, What I'm... is the difference was living with a friend? Should you break up with this guy? Mm. Then what happens? oh, my bullshit, man. This is absolute crap. Wow. Ma'am, I cannot take the title deeds with somebody you're living in sin with. Okay, well, oh. then you know what? I'm sorry. Sorry what? Say that again. I said you. that last bit again. Which bit? That last bit that you just said. Uh, you are living what? you you are living, and you, we can't uh, take from Mr. Chris. What the hell does that even mean? We can't take from Mr. Chris. Can I speak to somebody who actually speaks English? I've been to the branch three times. I've spoken to compliance department, and now I'm dealing with the village idiots. Oh. Because you are living in sin, it, I, I can't... Sin! I'm living in sin! Oh, my... Oh, my... This is not... How long have you been in a relationship here, ma'am? that doesn't matter. It's stated that he owns the house and he has signed that I live with him. Yeah, but is there a ring on your finger, ma'am? <gasps> oh, my... <laughs> Oh, my... <laughs> The length, the duration of this relationship has got absolutely nothing to do with this. Ma'am, what I'm saying is, is that perhaps then you could convince us that this is a stable relationship. Mm. Well, then you need to speak to him because he will tell you that it is. Because wow. when I hear you speak, I don't know what guy would put up with your oh! nonsense. I oh feel like I'm in the twilight zone. What is the difference if I was living with a friend and she died? Ma'am, we've got funeral plans that you can take out for as little as five rand a month. <laughs> so, so, so, let me get this straight. The only way this would be accepted. Can I speak to your manager, please? Hmm. If you are serious with this boyfriend, Chris, what base are you at? One, two, three, four, or five? What? What base? What base am I at? What base? One, two, three, four, or five? Are you, like, are the two of you putting? What? Putting. Are the t- what? Are the two of you, like, putting, you know? What is putting? Sorry, I don't understand putting. <laughs> Confirming the relationship seriousness. Or is it still still like base two like under the shirt but over the bra? I don't know. This is I'm not your father or your pastor where you have to feel guilty about telling me that I am your banker, so I need to know this information. Oh. Or is your door like a swing door there by your bed? Oh. <laughs> really? And maybe every How week. you speak to your customers of Dana Bank? Maybe every week I'm going to have to change the boyfriend's name. Is that what I. ridiculous. <laughs> Okay, um, I will ensure you are fired. Your unprofessionalism and your, ne- your lack of knowledge wow. is just it's beyond me. I didn't know people like you actually worked in the corporate industry. I'm I'm I'm actually just so embarrassed for you. Wow, she really is very embarrassed for you. Stefanella? Hello. I had a phone call from the bank now. <sighs> I don't know. I'm shaking. I'm so furious right now. Just saying, um, how long have you been in the relationship with? Are you guys putting? <laughs> what do you mean putting? What? I, do, I don't know. I didn't want to divulge in this. I don't know. I don't. Oh, um, <laughs> no, I don't know. I, I, I, I, I don't even know. I, I oh, maybe I, uh, I'm, I'm, I'm still so <laughs> unbelievably furious. I. Oh, I need a cup of tea. When Okay, bye. Okay, bye. Stephanie, hello? Uh, hello, Miss Bingham. God, please. Why are you phoning me again? <sighs> an official proof of address here. Okay, what qualifies as an official proof of address? <gasps> Look, because you loose and you mocking me. <gasps> <laughs> loose love to find out where exactly and in which bloody office you work in. Because I will come there and give you the bloody hiding of a lifetime. Mm. Who, who the do you think you are talking to me like this? Do you want me as a customer so you can carry on talking to me like <laughs> well, that's not going to happen. I don't want to speak to you. The Branch manager, bullshit. I would love to know where you got your qualification from. Oh, Ma'am, look, what? what? let me be honest here. What? Tell so, me, be honest. I'm, I'm dying for this. Does he call you Miss Bingham or Miss Bangham? him? Oh. Look, you obviously like to bang him. Now, is that the truth? <laughs> what? Uh, what? Do You want to talk to my? You're, I'd like, who can I speak to? Anybody but you. Who oh. can I speak to? Okay, I'll give you. I'll give you somebody to speak to here. Yes. Um, thank uh, you. You can speak to my um, superior. Who's your superior? Hurry up, man. What is his name? It's a lady. Oh my! What is this? Okay, all right. Can okay? Can you just put me through? I'll, I'll figure. And out. her name is Laura Fernandez, Stephanie Bingham. what? <laughs> Payback. What? Stephanie. Payback. What? Stephanie. Yes. <laughs> it's Wet Kid Simpson. No, it's not. Please, no, it's not. <laughs> no, please. I'm my oh, face finally. is red. Laura! <laughs> pay back, my friend, pay back. <laughs> no, man! Yes, man! wow. Stephanie! <laughs> you dirty girl. Putting. Putting, eh? Jo, nou, ek, You <coughs> weet, hoe kan hulle om vergewe, even as hy hulle na die tyd sê wie dit is, en laat het net een grap was. Jezus, ek sal hom nie vergewe nie. As hy jou so ver gevat het, en hy het jou, uh, eh, nema, kom, kom ons uh, luister na uh, die volgende plaat, en die uh, Theodore, uh, Theodore Congo's is gebore 6 augustus 1945 en uh, eh, hy is Suid-Afrikaanse uh, sanger en liedjeskrywer hy is vooral bekend vir sy top 10 enkelsnit treffer He's Gonna Step On You Again uit 1971 nou uh, Johnny Congos en sy uh, eh, and the G-Men was sy groep gewees hulle sing vir ons Tulips for Soanet Tulips I will give tulips for Toinette. Tulips for Toinette. Brings back her smile to me. Flower fresh in my heart. She lives forever. Tulips for Twanay, dit was eindelijk een baie tragische verhaal achter die story. Hulle het uh, die liekie vir haar geskryf. Sy was een elfjarige meisie, wat, wel, sy was op pad, uh, ek denk hulle het in Durban opgetree, toe was sy op pad na Durban om uh, die vertooning te gaan kyk van uh, Johnny Congo and the G-Men en uh, toe is sy in een ongeluk oorlede en toe skryf hulle die liekie vir haar, Tulips for Twanay. Ons kom nou by die tweelingbroer van Skotland. I'm gonna be 500 miles is die liekie wat geskryf is en uitgevoer is dier die Skotse duo The Proclaimers en wat eerste vrygestel is in die hoofsnit van die album Sunshine op Leith in 1988. Die liekie bereik nummer 11 in die UK Singles Charts met uh, die eerste vrystelling daarvan en het sede dien hulle gewildste liekie wereldwijd geword. Die proclaimers, partij mense noem om I'm Gonna Be en ander noem om 500 Miles, maar dit is die selfde liekie, al het hy twee name. Kom ons luister. En luister die skare sy uh, eh, saamspeel of is eh, deel te vorm van die hele vertooning. Luister, hulle is elektries. Greenland! Welcome to Edinburgh! Welcome to Scotland! When I wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's next to you. I'm gonna be the man who come back home with you. And if I go, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going home with you. gonna be, I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream, I'm gonna dream about the time when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. ja, mens moet daai gecheer, kort knip, anders te gaan die rest van ons program opneem. Daai mense was so saam met die groep in daar die liekie. Uh, dit is uh, elke sangerse droom om die skare so te betrek. Ok, ons stap aan en ons kom nou by die op 25 mei 1999. Dit is eergister gewees. So, jylle sien, ek het liekies van onlangs ook. Nou, die groep is A Black Moors Night. Uh, stil hulle liekie Under the Violet Moon vry en wen daarmee The New Age Voice of the Year toekening vir die beste vokale album uh, <clears throat> in 1999. Nou, Black Moors Night is uh, Brits-Amerikaanse deel bestaande uit Richie Blackmore en die meisie met die pink haare Candice Knight. Hulle sing Under a Violet Moon wat een van my onlangse uh, of dan uh, meer onlangse renaissance stijl gunstelinge is. Kom ons luister. MUZIEK laatste stikkie is een catchy tune en uh, ja, ek hoop net nie die, uh, dit kom in my kop so net voor slapenstijd nie. Wie om in hy bed te le en, en jy sing oor en oor en oor die selfde, uh, jy gaan nie slaap vanavond nie. Uh, maar dit, uh, die, die, die liekie het die potentiaal om jou so een slapenloose nacht te gee. Ons sit nou weer twee in een rij en wie anders as Judith Durham waar het vir ons gaan sing en sy is van die Seekers en hy is een Australiese popkwartet wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eh, eerste Australiese popmusiekgroep om eh, die groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde Staten te behaal en die twee wat hulle vir ons gaan sing, of wat sy vir ons gaan sing en hulle vir ons gaan speel, ek noem maar dan so, is I'll Never Find Another You, en dan die ander ene is The Carnival Is Over. Dit is eindelijk een Russische lied, die Carnival Is Over, wat hulle na funksies en goeders. Maar kom ons luister nou, uh, I'll Never Find Another You, en dan direct daarna The Carnival is Over van 1967. MUZIEK sê dynamiet kom in klein pakkies, nou die klein petit Judith Durham van die Seekers het so een krachtige stem soos jylle daar gehoor het, prachtig gewees. Right, nou kom ons, ek weet nie uh, of uh, Elsa of jy ingeskakel is nie, maar ek weet hierdie is jou ginsteling kunstenaar en eh uh, ek hoop jy gaan hom geniet, en ek weet, uh, eh, Hanley van Royen, jy like ook, uh, nie noodwendig die kunstenaar nie, maar die Likie, wat hy doen, is ook een van jou ginslinge, kom ons luister na Artemius, is die ouse tweede naam, Artemius, of sy eerste naam eindelijk, en dan eh, Demis, Vontoris, Roussos, 15 juni, juni 1912, 1946 is hy gebore en 25 januari 2015, eh, eh, so oor so 12 dae is hy toe oorlede, 8 jaar terug. Nou, hy was een Griekse sanger wat internationale bekroonde loopbaan gehad het as een solo opname kunstenaar. As een vokale solis bevat sy repertoire trefferlikies soos Goodbye My Love, Goodbye, for, uh, from souvenirs to souvenirs en uh, forever and ever. Nou, Demis Roussos het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het een onwaarschijnlijke <laughs> seksymbool met een kaftan geword. Uh, die meisjes was mal oorom. Een kaftan is een variant van die kleed wat die tunic uh, wat word al duisende jare in verskillende kulture dwars oor die wereld gedra en is uh, van Asiatiese oorsprong. Nou, ek weet, hy was oorspronkelijk van Egypte gewees. Nou, die kaftan word dikwels gedra as een jas of as een oorkleed, gewoonlik met lang mouwe en uh, dit strek tot by die enkels en dan gewoonlik met plakkies aan, soos Demis Roussos altyd gedoen het. Die liedje wat hy vir nacht vir ons gaan sing is uh, ja, ek weet dat hy twee broers, die Sees en uh, Thomas uh, Tol, hulle doen hom ook in Tol en Tol. Die liekies naam is Eleni. Luister lekker. Prachtige liekie. oor en oor en oor na die plaat luister, so prachtige melodie, ek, ek vervoer, of ek is in vervoering, <laughs> ek leer daar op die strand, op een vergelee eiland, en ek sien die hula girls dans hier al om my, en die son skyn, en, oeh, ja, dit is een prachtige likkie, ek moet eers weer terugkom aarde toe, as hy klaar gespeel het, of ek moet hom verder luister. Nou kom ons stap aan, en ja, soos ek sê, daar ene het ek nou specifiek vir Elsa gespeel, want ek weet dit is, uh, Demis Roussos is haar ginsling, maar wanneer ek myself een geskenkie wil gee, of myself wil vermaak, dan kies ek die volgende dame. <clears throat> haar naam is Nana. Nana en Nana sy fan is Muscoorie, en sy is, man, hulle sê mos, die goeie mense is in oktober gebore, sy is so 4, 5 dag na my, uh, sy is op 13 oktober 1934, ook okay, een paar jaar uh, voor my, maar uh, who cares, uh, en ek weet, sy is nog steeds actief ook hoor, en uh, sy is een Griekse sangeres, en In die loop van haar muziekloobaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel. Nou, die een wat ek gekies het vir Nana Muscuri om vandag vir ons te doen, is ook een stadiger een, he? Uh, maar eh, ek kan onthou ons het om in die sangklas op school het ons omgeleer. The Last Rose of Summer. Kom ons sing om saam. Muziek dis mos muziek. Uh, ja, haar stem bly helder, soos, uh, as mens om moet beskryf, sê jy sê, is een engel stem. Nana Muscuri. Uh, eh, wat gaan ons volgende op die speellijst sit? Kom ons gaan. En ons, uh, sushi, sushi, Ja, hoekom nie? O, nee, ek weet nie of hy daar is nie, ek sal nou gaan kyk. As hy daar is, dan gaan hy volgende wees. Hierdie ene uh, is uh, Peggy March. Peggy March is gebore as Margaret en, uh, wat? Ma uh, Margaret Annemarie Batavio uh, op 8 maart 1948 in Lansdale. Pennsylvania en sy is een Amerikaanse popsangeres in die eh, Verenigde Staten is sy bekend vir haar 1963 miljoen verkoop Likie I Will Follow Him alhoewel hy, uh, sy soms onthou word vir uh, as een eenmalige wonder het sy in 1970 steeds sukses in Europa behal Peggy March, die ene wat ek nou net genoem het I Will Follow Him I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew. follow him. Maggie March met I'll Follow Him en sy was ons altyd genoem Little Peggy March ja, klein van statuur Henry John Duchendorf uh, eh, junior geboor 21 uh, 31 december op die laaste dag van die jaar in 1943 en oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997 bekend as John Denver Hy was Amerikaanse sanger, liedjeskrijver, acteur, activist en humanitair, wie sy grootste commerciele gesucces as solosanger was. Vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestische kunstenaars van eh, die dekade en 1974 was hy een van Amerika's best verkopende kunstenaars en die All Music, uh, eh, dit is nou een tijdskrif, het Denver beskryf as een van die mees geliefde kunstenaars van sy ere. Die een wat hy vandag vir ons doen is Hey Calypso. En nou hoor hoe die belade uh, trant in sy liekie. crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand you show us the stories you tell. beside you. You bring us beside you, light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide, and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. visits all the places you've been. was hy, baie dramatische einde aan die liekie ook, uh, prachtige sing, John Denver, baie, baie gewilde kunst daar op sy dag. Nou, ons beweeg nader einde sy kant toe, ek ga nog eniekie indruk, so net voordat ons uh, de, de, uh, gaan afsluit met die twee in een rij, en uh, kom ons maak so my vinnig, en ek sê, uh, sy is uh, Mary Frances Pennick, sy is op 30 december 1931 is sy gebore, sy was Amerikaanse uh, country sangeres, wat ook popmusiekliekies ingesluid het, waaronder uh, wel, haar naam was dan Skeeter Davis, met The End of the World. Why does the sun rush to shore. Eh, Skeeter Davis, wat dan vir ons sê is the end of the world, is daarom nie so erg nie, uh, Skeeter, dit is nie die einde van die program. Uh, ons gaan nou afsluit met die twee in die rij, en ek sien uh, uh, Hugo Storm, uh, hy is ook, wel, hy sê ook ingeskakeld gewees het, hy sê, hulle het nie wifi waar hy is nie, ek weet Susanne het apologie uh, gemaakt, omdat uh, hulle beerdkracht het, van precies die selfde tye, wat uh, my program uitsaai, drie uur tot vijf uur, en dan, uh, ja, die ander, ek hoop jylle het die program gemis, en die wat om nie gemis het nie, uh, ek sal uh, kyk in een potgooikie los, ivers, waar jylle dalk sal kan luister, dankie vir die wat ingeskakel het. Nou, dit is tyd vir my om af te sluit met die tweede rij.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 Uh, en uh, baie mense skryf die live as L-I-F-E, nee, dit is L-I-V-E, V, vir venter. Uh, dan stuur jylle ook vir my na die adres toe uh, kort biografiese beskrywing van die kunstenaar. Dit geld ook natuurlijk as indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek, of bespreek, as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle, uh, en uh, hulle sal op my ander program, die uh, op die Horizon program, verskyn. Ek los jylle dan met die tweede rij, en ek uh, vandag sal het eers wees, die Franse meisie, Marielle Mathieu, en die liekie, sy naam is Acropolis, en dan direct daarna is het nog een uh, meisie van uh, Frankrijk, en uh, dit is, uh, wat is haar naam nou weer? Edith Piaf, en die liedje wat sy gaan sing, om mee uit te gaan is, If You Love Me, Really Love Me, al twee vrouwens met baie krachtige stemme, luister net. Nou, was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende week is dit ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, en Bye for now.